Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 14, 867 Naluklok ang pang-isang daan at anim na Santo Papa ng Simbahang Katolika sa katauhan ni Pope Adrian II. Sa kanyang pamamahala, binuo niya ang ikawalong ecumenical council sa Constantinople. Dahil dito, Napatalsik sa pamumuno si Photios, ang patriarka ng Constantinople dahil sa pagiging erehe, kasabay ng pagwasak sa Greek system o ang paghihiwalay ng mga mananampalatayang Griego at Romano. Samantala, sa ganito ring araw, taong 872, sumikabaling buhay si Pope Adrian II sa edad na 80 na siya ring panglimang taon niya sa pamumuno sa simbahang katolika. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.